Josue, Kabanata 20 Sinabi ni Yahweh kay Josue, Sabihin mo sa bayang Israel na pumili sila ng mga lunsod kanlungan ayon sa sinabi ko kay Moises. Ang makapatay ng di sinasadya ay maaaring tumakburoon upang makaligtas sa paghiganti ng namatayan Maaari siyang tumakbo sa isa sa mga lunsod na ito, humarap sa hukuman na nasa pagpasok ng lunsod, at ipaliwanag sa matatanda ang nangyari. Papapasukin siya at doon papatirhin. Kapag sinundan siya roon ng mga nagnanais maghiganti, hindi siya isusuko ng mga taga roon sapagkat nakamatay siya ng kapwa Israelita nang di sinasadya at hindi bunsod ng galit. Mananatili siya roon hanggang salitisin sa harap ng mga taong bayan at hanggang hindi na mamatay ang pinakapunong pari na nanunungkulan ng panahong iyon. Kung mangyari ito, maaari na siyang umuwi sa kanyang sariling bayan kung saan siya'y nakapatay. Pinili nga nila ang Kades sa Galilea, sa kaburulan ng Neftali, ang Shechem sa kaburulan ng Ephraim, at ang lunsod ng Arba o Hebron sa kaburulan ng Huda. Sa ibayo naman ng Hordan, sa kaburulang nasa silangan ng Jericho, Pinili nila ang Bezer sa lupain ni Ruben, ang Ramot sa Gilead sa lupain ni Gad, at ang Golan sa Basham sa lupain ni Manases. Ito ang mga lunsod kanlungan na pinili para sa mga Israelita at para sa sinumang dayuhang naninirahang kasama nila. Ang makapatay ng di sinasadya ay maaaring pumunta roon hanggang sa siya'y litisin sa harap ng mga taong bayan upang huwag mapatay ng mga kamag-anak ng namatay.